วันนี้ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้แสวงบุญทั้งหลาย ที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังทำต่อไปอ s now the time and opportunity for all of you Buddhists that have gathered here together to listen to the Dhamma and in order to uh, understand and contemplate uh, that which is good and wholesome. ให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบ การฟังธรรมในความสงบนั้น คือทำจิตให้เป็นหนึ่ง หูเรารับฟังสัมผัสถูกต้อง แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบ To make your minds peaceful, quiet, collect them, one point them, to just let the sound go into your ear and just hear what he's saying. การฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะ In the practice of the Dhamma, that the opportunity to listen is indeed very valuable and useful. ดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกาย ตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิ So when we come to listen to the Dhamma that we must make our bodies and our minds very firm and stable so that we're able to listen and absorb and hear. ในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะ during the time of the Buddha, when the Buddha would expound the Dharma, that those uh, monks that had their minds in a samadhi state were very concentrated and one pointed, that they became enlightened to the Dharma on their very meditation seats. The few days that he's had to stay here and uh, see the place here, the surroundings, the meditation center, that he feels it's a very important place and that it's a very appropriate place for the practice of the Dhamma. สถานที่ข้างนอกสงบแล้ว ยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น Those external things, the external surroundings here, are very quiet and peaceful, and so that uh, the only thing that is left to do is to make the internal element quiet and peaceful. ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดา so all of us come in here to practice and apply ourselves that uh, it's very natural it's quite normal that we expect uh, to be peaceful some and not peaceful some เพราะว่าเราอ่า ทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่ อย่างนี้เราต้องรู้จัก We have to know the reason to ask ourselves what we're doing here, why we're here, why we've come to try to make our minds peaceful. เพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบ จึงมาหาทำความสงบต่อ because we still don't know those things which uh, lead to peace and tranquility. So we've come here in search of that. We still don't know in accordance with truth what is right what is wrong, what leads to suffering and doubts, and what is what. เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้ เพราะว่าจิตใจไม่สบาย จิตใจไม่สงบ จิตใจไม่ระงับ บุญวาย สงสัย จึงมาณที่นี้ the cause, the reason for his coming here is because our minds aren't peaceful, are not tranquil, that we still have doubts, we still have suspicions, we still don't know. มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะ so that today uh, having the opportunity to listen uh, to him expound the Dharma that we should prepare ourselves and make our minds very firm to listen because when he expounds the Dharma that it's his uh, nature to expound it in a rather forceful and uh, almost violent way he says แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเอง Even though he may be very forceful uh, in his Dharma talk, that he still has a heart of metta. การพูดบางสิ่งบางอย่างนั้นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณี เมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่าง บางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้ so that some of the things that uh, he says uh, because of the cultural differences customs in Thailand and here may be offensive and uh, so to please forgive him for that พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะ มันจึงตื่นเต้น It's very good to speak in a very forceful and almost violent way because it causes us all to be excited and uh, thrown back on ourselves. If he was to talk very softly, that we would all just sit there indifferent to the whole matter and fall asleep. การปฏิบัตินี้ ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียว เช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้น บางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกิ่งมันเลย อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทานอีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอามาเมล็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมล็ดมันเลย อันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมาก in regards to our practice that there are different approaches. And he draws the uh, simile to uh, like planting a tree uh, from a small seedling and uh, which will grow quickly and uh, we can eat quickly and this doesn't last uh, very long and the next type of approach is where we plant it from the seed where has a chance to uh, get its roots and things into the ground and be much uh, more firm and solid. ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคน ตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้น ก็ไปนั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมาก จนร้องไห้ตั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกัน so when we don't know about ourselves know about how to practice That is very difficult. He himself had many difficulties coming to sit uh, in practice and practice meditation and uh, to know just what is what, what to do and what not to do. And uh, uh, so we cause ourselves a lot of uh, pain and suffering and uh, many tears are shed because of this. บางอย่างมันคิดสูงไป การปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดี That in our practice uh, we always miss the middle way that we either go too high or we either go or we go too low that we never know what the right amount is and uh, so this is the cause to uh, continuously throw us off because we don't know that balance แล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่ มันยุ่งมาก คือต่างคนต่างฝึกมา ต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกิน แล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมาก และอาจารย์นั่นต้องทำอย่างนั้น อาจารย์นี่ต้องทำอย่างนี้ครูนั่นต้องทำอย่างนั้นนิวมานั่งที่ไหนทำไรวุ่น ไม่รู้จักว่าจะเอาไง ไม่รู้จักเนื้อจักตัวอะไร มันเลยวุ่นมันหลายเกินไป มากเกินไป In regards uh, to uh, the practice uh, that his observation, uh, having come here, he sees that there are many approaches, there are many teachers, and so many that people don't know what to do. They don't know where to begin or to start uh, because they're always being uh, thrown about by their doubts about which is the right teacher which is the best method, and we just spin ourselves around in a continuous uh, state of chaos and confusion, never really knowing uh, what to do, so that we uh, become very complex and never uh, know how to establish ourselves and, and do a practice uh, which uh, we can follow and stick to. ฉะนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อน ที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เอง มันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อยไม่รู้เรื่อง คิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิด In, re in regards uh, to the practice that we want to simplify things. And the way we do this is to slow down and ideally to uh, bring all of our thinking uh, to a very mild state that because we think so much that uh, we can't uh, penetrate, we can't uh, look in uh, to ourselves because of this confusion that we create with so much thinking. And thinking is not wisdom, so that we have to uh, learn how to uh, get beyond or penetrate through all of this thinking and just to simplify ourselves down, coming here to just do uh, the simple practice uh, that's offered that we have, and that's enough. อยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรอมันพ้นจาก <coughs> Sitting at home and uh, doing a lot of thinking, have you ever escaped suffering in that way? นี่ให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้ำตามันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญา so that so that the more you think uh, the more that you get confused and the more that you shed tears and cry about uh, the big mess that uh, we have ourselves in. So, uh, again, he's re-emphasizing that that is not wisdom, that thinking is not wisdom. มิฉะนั้น พระพุทธองค์ท่านมีปัญญามาก ต้องหยุดคิด นี่ อย่างแจ็คที่มาฝึกหยุดคิด นั่งให้สงบ ให้มีความสงบ ถ้าคิดปัญญาไม่เกิด ธรรมะไม่เกิด เกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไป ถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิด นี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้น เมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิด เมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้น มีพร้อมทางความคิดมีพร้อมทางปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่ง That the Buddha was a very wise man and that he pointed the way for us to realize our own wisdom and that uh, in our thinking process as long as we continue to indulge in it and don't know how to uh, tranquilize, to make ourselves peaceful through the uh, concentration uh, that we develop, the samadhi, uh, that uh, we can never realize and wisdom can never have a chance to arise. So that it's only through the tranquilizing, the collecting and the uh, calming of the mind that it can become still enough so as to allow wisdom to arise. When wisdom truly arises, then that's the Dhamma. When we realize that, that we can learn to use or that the, that wisdom and the actual thinking process will in fact uh, be one and the same thing. But until we really do uh, make our minds peaceful so that we can see this clearly, then of course it just runs wild and uh, we never uh, penetrate into its true nature. อาตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกัน นักคิดมากเหมือนกัน เถียงในใจ เถียงครูบาอาจารย์ ไม่เถียงด้วยคำพูด ก็เถียงอยู่ในใจ เถียงถึงพระพุทธเจ้า ทุกอย่าง ก็เพราะเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดา เราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้น คิดไปคิดมาก็อืมบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดบกกลับมาเอ้ตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไร เมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ย ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์ แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้อยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีก ไม่รู้จะไปที่ไหนจำเป็นก็ต้องตัดสินใจ เชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อน ทดลองดูก่อน อย่างนี้ต้องข่มจิตตรงอย่างนั้น In his own practice, uh, in the beginning, he said he was one who uh, was continuously arguing with the teachings of the Buddha, with all teachers, uh, that he constantly would fight, would resist, and would argue with it all of the time. And uh, of course, this created a very uh, big problem and confusion in his life. And so, uh, as he continued in this way, that uh, he wouldn't believe or trust in anyone, and uh, just this continuous uh, arguing and resisting in himself. And he didn't want to listen to a teacher. He didn't want to listen to Buddha's teachings or anything. And until he really look within himself and realize that the only way to work with this, the only way to deal with it was to put some trust and some confidence in a teacher so that he could have a bit of guidance and direction. วันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาทโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะอืมนะ เช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมาย บัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวอันนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ้งไปข้างขวา ข้างซ้าย ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง จะทำอะไรจะทำอันนี้จะทำจิตคืออนาปานสตินี่กำหนดศีรษะลงไปไปหาไปหาปลายเท้ากำหนดแต่ปลายเท้าลงมาขึ้นมา หาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเรา อันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนเนี่ยก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออก อย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาว ปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมัน so that today he wants to give you a very simple uh, teaching but the teaching is only simple uh, in the words so he says to begin uh, that we can close our eyes and relax and sweep through our bodies with our consciousness with our awareness from the soles of our feet up to the top of our head, from the top of the head back down to the soles of the feet, and do this uh, several times to relax, to uh, collect ourselves and compose ourselves, and then to start to become aware of the in and out flow of the breath, the natural in and out flow of the breath, not to make it too long, not to make it too short, but let it just follow its natural course and to uh, bring uh, to concentrate and one point our minds in this way การกระทำนี้ให้เข้าใจว่า การกระทำด้วยการปล่อยวาง แต่มีความรู้สึกอยู่ ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออก สบายไม่ให้กดดัน ปล่อยตามธรรมชาติ สบายให้มันสบาย ให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไร แล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอาทิ้งมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไร มันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมัน ทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์ เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกเมื่อไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วก็ช่างมันในเวลานั้นไม่ใช่ธุระนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ปล่อยมันออกไปเสียก่อน แล้วกำหนดลมเราดื้อเท่านั้น So the one thing that we have to do, the one responsibility that we have to do in this practice is just to become aware of the in and out flow of the breath. its natural flow and to let things go. All of the feelings and the thoughts that will come in, not to pay any attention to them, to let them flow in and to let them flow out. And this is how we let go of things. Not to force anything, not to make anything tight or forceful, that just to let these things flow naturally, that we just have this one thing to do, to make it simple, to keep it very simple. ให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออก แล้วให้มันสบาย อย่าให้มันทุกข์พอมันสั้น ทุกข์พอมันยาว อย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจ อย่าให้มีความกดดัน คืออย่าให้ยึดมั่น คือให้รู้และให้ปล่อย ตามสภาวะของมันอย่างนั้น ให้ถึงความสงบ ต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางนะ ลมหายใจเราก็จะเบาเบาไป ผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไป จนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบา กายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้ว มีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้น นั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้ว So as we continue uh, to do this practice, that again, not to force anything, not to let uh, any of this, any of the things that arise upset us, uh, even if the breath uh, in its natural flow will go a bit short or a bit long, but just let it flow naturally and to relax yourselves, let yourselves settle into this practice. And as you settle in, that the breath will begin to refine down. It will become more and more subtle. And it will become so subtle as it refines down that it will become very light and almost unnoticeable until it does become, in fact, unnoticeable, that it disappears. And this is the beginning stages of uh, peacefulness, of samadhi. นี้พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะ นี่พูดอย่างนี้ ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะ ก็ตั้งสติขึ้นสืดลมกัเมันมากมากจนให้มันไม่มีที่เก็บ แล้วก็ปล่อยออกให้มัน ให้มันหมด จนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสือให้มันเต็ม แล้วก็ปล่อยออกไปสามครั้ง ตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้น ถ้ามีอารมณ์วุ่นวาย ก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในลงในที่สงบ ตั้งใหม่ ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไป นั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้น เดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้น มันต่างเดียวอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดิน เท่านั้น that as we do this practice, if we find that we can't settle into it that the mind is very agitated and restless and wandering about, jumping about, that we can take a very deep inhalation, a full, a complete breath, very deep breath, and then to let it all out again, and to do this three or four times, and uh, then again let it uh, go to its natural flow. Each time uh, that we feel, or that the mind does become very agitated in this way that we can use this as an aid to help to uh, calm ourselves down. And the same uh, in walking practice, uh, that if we find that we can't settle into our walking path, that we can stop and do the same thing uh, to uh, uh, one point and bring ourselves right into the present moment until those things go away and then we can continue our walking. And the same in sitting uh, when this happens, uh, that we take a very deep inhalation and exhalation to kind of recollect ourselves and uh, begin again. บางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างไอ้ความเป็นจริงนะผู้รู้นั่นนะสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่น ติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานั้น อยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้น อย่าเผลอไปอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้ว So in the practice, the one who knows is the one who is aware right now. who is looking and being aware right now. The conditions of the mind uh, as those things come and go, that, that is the mindfulness, that we're in fact being mindful of them and being the one who knows, so that uh, these two are combined together to uh, look at and to be aware of the movement of the mind as we sit. แต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบ เหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้น ให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้น ก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรง แต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไร เพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอความรู้สึกของจิตนั้น ที่เรามีสติสงบอยู่นั้น มีความรู้สึกในที่สงบนั้น ไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไร บางคนก็เมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไร อย่างนี้ก็ผิดไป ไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร so that as we sit uh, and develop uh, and train ourselves that uh, our minds can reach a state uh, which is tranquil and peaceful. And in this state, uh, things that still do arise that uh, we can be aware of them and just to note their coming and going. He compares it to like taking a chicken and putting the chicken in the cage and the chicken uh, can move around in the cage but that it doesn't go outside of the cage. Uh, if it in fact goes outside of the cage, then it is lost or that it has uh, lost that uh, state of uh, tranquility. So in the same way, the mind that it's in a tranquil state, but that uh, the movement of the mind, that we're very clear and aware and mindful of it. ตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกลุ่มไป เช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยดื่มไปลมหายใจนู่น ไปเที่ยวในบ้าน ไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพัดอย่างนู่น บางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าว อะไรตายไม่ไม่รู้เรื่องนี่ตัวสำคัญระวังให้ดีตัวนี้ He says the thing that we must be very careful of and watch for is, of course, when uh, the mind goes out of the cage and uh, goes back home and wanders around uh, the shopping center, a uh, department store, and wherever it might decide to go. And 30 minutes later, it decides to come and back, and wow, where have I been? And uh, uh-huh. so this is the thing that we must be very cautious about and be uh, on the alert for ตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้ว ต้องระวังต้องให้มีสติ เมื่อรู้เมื่อไรต้องพยายาม ดึงมันมา ที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่ มันก็มีอยู่ที่นี่ มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่ เนี่ยสมมติว่าที่ดึงมันมา ไม่ใช่ดึงมันมา มันไม่ได้ไปที่ไหนหรอก มันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตเท่านี้ ก็สังเกตว่ามันไปโน้ตมันไป ความเป็นจริงมันไม่ได้ไป มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีมีสติพึบเข้ามาเลยมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เอง ให้เข้าใจอย่างนั้น อันนี้เรื่องจิต so we must be very careful about this uh, and so when the mind does wander and goes outside, that we must know how to pull it back, to bring it back. But he takes that a step further and he says, and in fact, the mind really goes nowhere, that it's right here all of the time. And when we're aware of that, when we're mindful of that, that that movement of the mind is taking place right here and it really goes nowhere. So that very mindfulness itself is the thing that brings it back and brings it back to the place that it never left. จิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหม คือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลา ในเวลานั้น เรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าขาด ถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิต มีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้ ก็เดียวอันนั้นอยู่กับเราแล้ว so that as long as we uh, are mindful of our breath, the in and out flow of the breath, that uh, it doesn't wander, it doesn't go anywhere. But when that mindfulness is destroyed, when that mindfulness falls away, uh, then of course it's as if the mind has gone from its uh, meditation subject, from its uh, mindful point. Uh, but as long as we remain uh, mindful of this, that it remains here all the time. อันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะ สติคือมันระลึกได้ สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้ อย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติ มีสัมปชัญญะ ปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกก็มันจะเป็นคล้ายๆ กับไอ้ที่คนมันยกไม้ ยกวัตถุที่มันหนักๆอยู่สองคนเนี่ยหนัก จนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ย เดี๋ยวแต่มีคนมีเมตตาอย่างปัญญา มองเห็นอย่างปัญญากับวิ่งเข้ามาช่วย เนี่ย อย่างนี้ แต่มีสติ มีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกัน มีสติ มีสัมปชัญญะมีปัญญา มันช่วยกันอย่างนี้ so as we sit and develop our practice that the two things that become apparent are sati, uh, which is mindfulness, and sampajanya, which translates as clearly comprehending, clearly aware of things, that these two go hand in hand. And as we develop this and practice this, he said it's like, uh, uh, uses the simile of two people carrying a heavy mm. piece of wood. And as they're carrying it, that uh, it becomes clear and aware that the, uh, that the mindfulness and uh, the clear awareness of uh, the carrying of this piece of wood is the cause, is the for the arising of wisdom. And this is the third factor uh, that appears that comes along to help uh, mindfulness and uh, clear awareness. เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วย มันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่ง อาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะ แล้วก็มีปัญญา อารมณ์ผ่านเข้ามามันเกิดความรู้สึกขึ้นบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ ไม่ใช่โกหกหยุดเลิก ไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่นู่นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนนั้นไม่ใช่ เลิกเลิกไม่เอา ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันทั้งนั้น ไม่เอาอย่ามายุ่งเลย ไม่แน่นอนของไม่แน่นอน ทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไงไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้ อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดพูดเลือกเลือกเลือกเลือกหมด หมดทุกอาจารย์ อย่าเอามากวนในเวลานั้น ถ้ามันเลือกหมดแล้วมันจะเหลือตั้งแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาล้วนๆถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาะอาจารย์นั่นสอนอย่างเออเลิกเลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนอย่างไม่เอาอย่างนั้น เลือกเลอกเลอกให้เหลือตั้งแต่สติ สัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้น พยายามไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะ ต่อไปทำทำอย่างนี้เรื่อยๆ ไปจนตลอดเวลานั่นแหละ เนี่ย มันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติ เห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญา แล้วก็เห็นตัวสมาธิ เห็นไปหมดทุกอย่าง เมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้น สติเราก็จะเห็นได้ สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้ สมาธิเราจะเห็นได้ ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลย ไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นแหละเรากันไว้ มันจะเราจะชอบใจก็ตาม เถอะว่าเลิกไม่แน่ ไม่ชอบใจก็อืมไม่แน่ มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายไอ้กวดให้มันเตียนหมด ให้เรือแต่สติ คือความระดึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว สมาธิความตั้งใจมั่น ปัญญารอบรู้อยู่ นั่นนี่ ให้เข้าใจอย่างนี้ So as we develop these three factors, the mindfulness, uh, the clear awareness, and the wisdom, that uh, they will reinforce each other and make us very stable in our practice, so that all things that arise in the mind, all conditions of mind, all of the feelings and mental thoughts and moods that arise in the mind, that right away we will recognize them as impermanent and we won't uh, let them get a hold on us. And as long as we remain firm in this, that all things will come and they will go, uh, that we won't give them a second chance. And uh, but soon, as this uh, mindfulness and this uh, our clear comprehension and uh, wisdom factors begin to slacken, that such things will come up as we have doubts about this practice and we begin, and we lose ourselves and we forget ourselves and we get lost and caught and trapped in doubting and about the practice that we're doing, about other teachers, about other methods. But if we again reestablish ourselves and bring it back and to the present moment, that uh, again, uh, that will be uh, clearly aware and mindful and know how to deal with these things in the ever-present moment. And as we uh, do develop uh, this practice, that all things uh, that arise in the mind that we will be clearly comprehending and aware of and will know how to free ourselves from them, to let these things come in and to let them go out again. อันนี้พูดถึงการกระทำแล้วจบแค่นี้ก่อนนะ อันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ย ที่จะต้องทำอย่างนี้นั่นนะ เราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารี ที่เรียกว่าเมตตาธรรมะ ให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรม เช่นว่าเรากำจัดตัวโรภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออก ทางพระธนการให้ทาน การให้นี่ก็คือการคนเราถ้าเห็นแก่ตัวเราไม่สบายนะ เห็นแก่ตัวเราไม่ค่อยสบาย แต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลาย แต่ไม่รู้สึกเจ้าของ จะรู้ได้ในเวลาไหน ดูได้ในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้ แอปเปิลผลหนึ่งขนาดเนี่ยลูกหนึ่งขนาดนี้ เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะ คิดเดียวคิดอีกนะ อยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้ จะเอาลูกใหญ่ให้ ก็แหมมันเสียดายเหลือเกินต้องคิดยากลำบากนะเอาไป เอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็ก ให้เพื่อนๆลูกน้อยๆนะนะเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้ อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหม t h ่ meditation uh, instruction that he's given uh, is enough for right now, and he's going on to uh, the development of the uh, metta uh, aspect of uh, our in our lives, and the Thai word that he uses is uh, warmth and generosity, and he says the opposite thing, the thing that uh, obstructs uh, this loving kindness and uh, warmth and understanding and generosity to other beings is of course greed, is lopa. And so we have to start working with this, learn how to share, learn how to be able to uh, uh, perfect our dana aspect uh, of, in our lives. The dana is generosity, being able to, to give and to share with other people. He says, but we can uh, contemplate this in the way that we look at ourselves and see that uh, we're hungry and we want things uh, to eat and to have, so we have to learn how to share them. But uh, normally he says, like, if we have, say, two apples, he uses the uh, uh, example of two apples, and we have a little tiny apple and we have a nice big juicy apple. And of course we want to share it with our friends, but we don't give them the big juicy one, we give them the little one. And uh, he said, this is, uh, this is uh, one way of generosity, but there's still something lacking in that. We're still holding back. And have any of you ever been this way? เคยมีไหม นี่การทรมานจิตนะ มันอยากให้เขาลูกเล็กๆ อุตส่าห์บังคับเอาลูกใหญ่เพื่อนให้ไปแล้วมันก็หาย เมื่อให้แล้วก็ให้เลิกสบายนะ นี่ต้องการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละ ไม่ให้มันเห็นแก่ตัว ที่เราเอาให้คนอื่นแสดงว่าสบายหรอกที่เรายังไม่ให้นี่จะให้ลูกไหนเนาะอะไรมันลำบากมากเหลือเกินนะตัดตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขาก็เสียใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลิกนี่เรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูก So in our practice, in uh, this example of the two apples, he says that we have to learn to uh, resist or to go against that desire of not wanting to let go, of not wanting to share in a more whole way, a more complete way, to really give up that thing which is the hardest to give up and uh, to force ourselves to do it. And he said it's only difficult when you sit there and you think about it, you contemplate it, well, I don't really want to give it to him and and on and on in this vein that uh, you keep resisting and but then if you go against that flow of not wanting to and just do it then after you've done it of course uh, you feel very good about it and uh, you know there's no more to it than just that and so in this way uh, we have to train ourselves uh, constantly uh, learning how to go against that thing which we want to that we most resist and want to avoid นี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาเองมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราทำอย่างนั้นเดี๋ยวว่าเราชนะตัวเองนะ ถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวว่าเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่ง so this is the way that we can uh, the word he uses is to uh, to conquer ourselves uh, to uh, become uh, like the champions and uh, unless uh, we can do this t h a t of course uh, we lose and uh, don't uh, we never uh, learn how to overcome these things มีไหมในใจมีอย่างนั้นไหม How about in your minds have any of you ever experienced this have any of you ever had this นะนี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียกว่า ถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัว อันนี้ก็เป็นเจดีย์อันหนึ่งเหมือนกันอืม ทางพระธรรมการให้ทาน การให้ความสุขคนอื่น อันนี้เป็นเหตุที่ช่วยช่วยให้สำระความสกปรกในใจของเราได้จะต้องให้เป็นคนจิตใจอย่างนี้แต่ that uh, our minds of course, want to uh, avoid and resist uh, this this giving, this generosity, and uh, so that we um, don't uh, want to do those things. We're selfish. We're stingy. Uh, we want to take, keep everything for ourselves. And so this is a way to uh, develop, this is a way to uh, clean, to wipe away those things which are unclean, which are unwholesome in our minds. เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้น อันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรา นะ ไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัว เบียดเบียนกิเลสต่างหากละทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไป บางคนจะเขาอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่ เบียดเบียนเจ้าของเนี่ย อย่างนั้น So this is one thing that uh, we all should try and develop and uh, make uh, a useful thing in our lives. And some of us may think uh, when we hear this, oh, we're taking advantage, we're exploiting ourselves, and uh, we're uh, you know not looking after ourselves. Mm, but he says, in fact, that's not the case. That you're exploiting and taking and and uh, overcoming one's defilements, one's kilesa. กิเลสนี่เหมือนแมว ถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยเรื่อยอีกวันหนึ่งมันกวนนักไปต้องให้อาหารมันเถอะ มันจะมากี่วัน มาร้องแงวแงวสองวันไม่เห็นคนนี้กิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะได้สบายต่อไป He says our kilesa, our defilements, are like a cat, that as long as we continue to feed the cat, that it will keep coming around and meowing and coming to bother us. But uh, right away, when we no longer feed it and refuse to feed it anymore, then it's only a few days and it's going to go away. and no longer come around to bother us. นั่นทำให้กิเลสกลัวเราอย่าให้ทำให้เรากลัวกิเลสให้กิเลสกลัวเรา so to make our defilements afraid of us, not that we shouldn't be afraid of our defilements. นี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนนี่ไม่ใช่อยู่ตำราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมาก พิจารณาเดียวนี่ก็เห็นที่อาตมาพูดเป็นเห็น ทุกคน เพราะมันมีในใจ ทุกคน มันมีกิเลสทุกคนเลยไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีกิเลสทุกคน อย่างนี้นี่เราต้องการไม่เลี่ยงกิเลสไว้ให้รู้จักกิเลสอย่าให้มันมากวนเรา อย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่ง ที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้ So in this way is the way that we can come and study uh, the Dharma of the Buddha, that You don't have to seek the scriptures, to seek uh, sacred books and things to try and find the Dharma of the Buddha. That in just this simple example, this simple teaching that he's given you right now, that if each and every one of us looks into themselves and reflects on this and contemplates it, that we can see uh, this very simple teaching and realize it for ourselves, that we don't have to uh, look to very profound examples and uh, very profound teachings and uh, scriptural quotations from various masters and patriarchs and things, but just from uh, this very uh, simple and down to earth kind of uh, approach that we can see and realize for ourselves the Buddha's Dhamma. นี่การเห็นแก่ตัวด้วยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้ การเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นอย่างเราทุกคนทุกคนใครจะไปเรียนมาจากทิเบตก็ได้ มาจากเซนก็ได้เทรวาดก็ได้คริสก็ได้ แล้วก็เข้ามารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันอย่างของฉันถูกของคุณผิด ของฉันดีของคุณไม่ดี อย่าให้ทาน ใครดีก็ดีไป ใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยอย่างนี้ หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏฐิมณะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะนี่การให้ทานความเห็นความมานะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานมาเห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแบ่งเบากิเลสเราออกเยอะเหมือนกัน so these examples that he was giving you uh, in regards to dana, to generosity. He says this is in a material way, how to give things in a material way, to give objects, give food, whatever it might be. And uh, so he is talking about a more refined, a more uh, subtle type of giving, and that comes the, of the giving of one's pride, of one's views and opinions. For example, uh, all of the people here, uh, many of us have studied with different teachers, and probably everybody has their particular uh, method or their particular approach uh, and school that they prefer. Some prefer the Tibetan, some prefer the Zen, uh, some Theravadan. But whatever the case, uh, when we hear other people's teachings and uh, listen to other people, and uh, we think when they're talking, we think, oh, their method is no good, but our method is the best, or that, oh, that's not wrong and ours is right. He said, uh, to really look at that and to be generous and to give that up, to let it go, and to be generous in this way, not to cling and to hold to one's stubborn views and opinions and things that you know, but to keep them to yourself and just to listen and not to uh, make yourself uh, very uh, arrogant and uh, proud and haughty, but rather to learn how to give these things up. อันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัดทะลุของเราประการหนึ่งนะทีนี้ก็เรียกว่าอาการให้ทาน ต่อไปนั่นก็เรียกพูดถึงเครื่องอุปการของผู้ปฏิบัตินั้น ต้องมีคุณสมบัติ ประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีล ศีระเรียกว่าศีระจะเป็น ศีลอะไรก็ได้คำคำที่ว่ารักษาศีลเนี่ยมันศีลห้าก็มีศีลแปด ก็มีศีลสองร้อยยี่สิบก็มีแล้วแต่แล้วแต่สมควรกับเรา จะต้องให้เป็นคนที่มีศีลศีลเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วศีลนี้จะดูแลธรรมะอันนั้นให้เจริญขึ้น เหมือนพ่อแม่กับลูก so that this first uh, uh, aspect that he talked about the dana aspect uh, that this is uh, one of the things that we have to develop and perfect on the path to enlightenment and the next thing that he would like to talk about is the sila the discipline or the morality aspect of the teaching, uh, the five precepts, training precepts, or the eight. And he compares them this, this to like the mother and the father of the Dhamma, that uh, these are the things which uh, will uh, be conducive to realizing the Dhamma, the things which uh, overlook, which, excuse me, which are the kind of like the overseers and to, to watch over and uh, the, uh, the, the, the Dhamma so as to protect it and to allow it to uh, arise ศีลของกฤหัสนี้ก็เรีว่าโดยตรงมันนะพูดน้อยๆนะพูดมากมันก็มาก หนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์ มนุษย์ทั้งหมด มาให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่า สองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์นะอย่าไปข้ามสิทธิ์ของกันและกัน พูดง่ายๆ คือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเอง สิ่งที่สาม ตัวกาเมคือให้รู้จักประมาณ อย่างนั้นอยู่ในครวาสก็ต้องมีครอบครัว มีพ่อบ้านแม่บ้าน แต่ท่านให้รู้จักประมาณ ปฏิบัติธรรมะก็ได้ ให้รู้จักพ่อบ้านของเรา รู้จักแม่บ้านของเรา เท่านั้น ให้รู้จักประมาณ อย่าทำให้เกินประมาณ ให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขต แต่โดยมากคนจะไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะอืม บางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองด้วย บางทีแม่แม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วย อย่างนี้ อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้ว มีพ่อบ้านคนเดียวคงไม่หมดเนี่ยมีแม่บ้านคนเดียวคงหมดแล้วเอาเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกรปรกทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ต้องพยายามชำระ พยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี้มันบริสุทธิ์ดี ที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขต ถึงไม่อาหารอเด็ดอร่อยอย่างนี้ อย่าไปนึกถึงความอเด็ดอร่อยมันมาก ให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณ ถ้าเรากินให้มากก็ลำบากเหมือนกันอย่างนี้ ให้รู้จักประมาณ ความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอันนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้ว มีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้ว มีสองมีสามเกินขอบเขตแล้วบุญวายดูก็ได้อย่างนี้ไอ้ความซื่อสัตย์สุดจดิตนี้ ก็เป็นเครื่อง ไอ้ กำจัดกิเลสเราก็เหมือนกัน เป็นคนตรงมีสื่อสัตว์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุรา น้ำเมานี้ มันก็รู้จักประมาณให้เลิกมันจะดี มันเมาในครอบในครัวเราก็มากแล้ว เมาลูกเมาหลาน เมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้ว ยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกมันก็มืดเท่านั้นแหละ อย่างนั้นอันนี้ บริษัทเราทั้งหลายเนี่ยดูดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมาก ใครมีมาก ก็พยายามค่อยๆปัดเป่ามันออกนะนะปัดเป่ามันออกเดี๋ยวขอโทษเลยนะเนี่ยพูดด้วยความดีนะอยากจะให้ดี อยากจะให้รู้จัก มันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไร ที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่ก็เพราะอะไร การกระทำเรานั้นมันกดดันของเรา ทำดีมันก็ได้ดี ทำชั่วมันก็ได้ชั่ว อันนี้เป็นเหตุ อันนี้ขอฝากเลยนะเราพูดถึงสิ่งนี้หน่อย <coughs> so in regards <coughs> หลายไปทั้งหมดนี้ to the precepts to the training precepts that he wants to talk about each one of them and the first one is non-violence or the non-exploitation of other living things, and this means all living things, uh, from the lowest form of life uh, to the highest form, uh, human beings, down to uh, all animal forms and insects, and, and includes all sentient beings. And the second is what he says, re- be, being respectful of and knowing, respecting others' possessions, and namely, not to steal, not to take those things which are not given. The third, he describes the third training precept, uh, the su, the uh, uh, sexual misconduct, that we have to know what the right amount in this is. And so he describes it in the way that they teach it in Thailand, and that's that we should know that uh, when we have a family, we have a wife, and we have a husband, that we should know the right amount in uh, sensual, in our sexual relationship. That the right amount, he says, that we have to look for ourselves. He's talking about overindulgence. And uh, this overindulgence, of course, that we're not satisfied with our husbands, we're not satisfied with our wives, and so we go and find ourselves another wife, maybe two wives, or we go and find ourselves another husband, maybe two or three husbands. And he says that we have one husband and one not one wife, and uh, there's more than enough to handle, to look after with one person, uh, let alone creating all of these problems and going out and seeking and indulging uh, with many other people. So we have to really uh, look and we have to investigate this for ourselves because uh, please uh, be sympathetic with me. I know this is a very touchy subject and he says himself that he, he knows that uh, you know, the situation here. He's been in America enough, and I've uh, told him enough about what uh, it's like. And so he says that we have to develop uh, fidelity, loyalty to one's spouse, that we have to know. Uh, the term he uses is the approximation, the right amount, not overindulgence in this thing, in, in sexuality. And we have to uh, learn to limit ourselves, to restrain ourselves. Uh, I'll go. Ahead. Uh, I'll wait on that. Uh, there's another that he brought up before about in, in sexual relations uh, uh outside of, of marriage, but I'll, I'll, I'll let. I'm sure somebody will ask that and bring it up to that. So he he uh, he is very strong and is very emphatic with uh, this teaching, the knowing the right amount. And he said that, like in our families and things, that uh, we already have enough to look after in this, in, in, in just in that way, so that we want to have uh, a limit, something to kind of encase our lives, so as we have some direction and guidance. Uh, if we step outside of that boundary that we set for ourselves, of course, we just create uh, innumerable problems and uh, he talked about uh, the other uh, two precepts, uh, mainly the uh, intoxication in those things which lead to intoxication and which cause us to be negligent and unmindful of what we do. He says having a wife and children, having a husband and, chil- and, and children in a family that were already intoxicated enough uh, with being caught up and looking after and dealing with his things. And he says, if you come and add uh, other things such as alcohol or whatever it is uh, to uh, get yourself high, to get yourself stoned, he says uh, that you become more intoxicated. You just create total darkness for yourselves. and so uh, you must. Uh, and he says that he's speaking very strongly. And so please forgive me. He says that I'm uh, speaking so strongly, but that his intentions is coming from the purest intentions, and he only wishes the best for each and every one of you. <laughs> Forgive me <laughs> <laughs> I don't want to say anything but the Buddha told me to านี้เป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่ง จะให้เราปฏิบัติสะดวกนะ ที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่ มีความรักกัน ซื่อสัตย์เะมีความสุข ความเดือดร้อนไม่มีนะ แล้วก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยมีความสุขทันเรียกสักขะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้ว สบาย กินก็สบายนอนก็สบายสบายนั้น เรียกว่าสุข สุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้ว เพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุให้ อันนี้เกิดขึ้นมาระความชั่ว เช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่ง เพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นมา นี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมา นี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ ทีนี้ยังไม่จบแค่นี้นะ คนเราถ้ามีความสุขเราชอบเผลอเหมือนกันเนี่ย ชอบเพลินไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุข มันเป็นสักะถาเมืองสวรรค์ ถ้าพูดตามบุคลาธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ ผู้ชายก็เป็นเทวบุตร ผู้หญิงก็เป็นเทวดาเี่ยสบาย ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ อันนี้ท่านว่าพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปลืมมัน ให้พิจารณาอีก ให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรเมื่อไรไอ้ความสุขจะเลิกจากเรา นี่เป็นของไม่แน่เหมือนกัน เมื่อความสุขเกิดเลิกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้อีกแหละแน่นางเทวลาให้แล้วทีเนี้ยเทวบุตรต้องร้องไห้เป็นทุกข์แล้ว ท่านจึงให้พิจารณาโทษของมัน โทษของมัน โทษของความสุขมีอยู่ แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งเงินมีความสุข ความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดขึ้นมาพี่ไอความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกัน เป็นจิเดชอันหนึ่งอีกเป็นจิเดชอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุข นี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบ แล้วมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ตันจึงให้พิจารณาทับเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่ เหมือนกัน ให้เห็นโทษของความสุข เมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมา แล้วมันจะมีทุกข์เกิด มันนี่เป็นของไม่แน่ เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้ เรียกว่าอธินวกถานี้มีความสุขแต่พิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งอย่าปล่อยเฉยอย่างนั้น ให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้น เป็นเรื่องไม่แน่นอน เมื่อเห็นของไม่แน่นอน เช่นนั้น เราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เรา ไม่ยึดอย่างเต็มที่ มันคือยึดมาดูแต่ก็วางไม่ใช่ยึดไม่วางอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดี ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่ว ถ้าเรารู้จักประมาณ ไอ้ความสุขนี่เราก็เห็นโทษมันเหมือนกัน ให้พิจารณาอย่างนี้มีสุขก็พิจารณาสุขไปอีก เป็นสักกถาแล้ว เห็นโทษของความสุขอีก อันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้หลงทาง อันนี้ก็จำไว้ อันหนึ่ง so as we develop as we purify our sila that we will begin to reap and uh, the fruits, the results of uh, the purification of our sila, and that we will experience the joy and the happiness, uh, the serenity that comes from having purified uh, one's uh, sila, and that whatever we do, that uh, will be very happy in a very happy state, and that uh, the harmony, the peace and harmony that we will have in our lives will be uh, indeed great, uh, that everywhere thing that we do, everywhere that we go, that uh, we will be uh, uh, what we could say temporarily contented and happy. And but he says, and he compares this to having entered heaven, a heavenly state, and so that we become like Mr. and Mrs. Tewada. And Tewada is like a celestial being or a uh, deity. And uh, this is, of course, a uh, anthropomorphic way of uh, a simile, a way of talking about our mental happiness uh, that is the result uh, from having relinquished those things which are bad, which are unwholesome, which are evil, and having developed those things which are good, which are, are wholesome. And so he says, when people do develop this, that uh, that you have to take it a step further. That when people uh, have uh, reaped the fruits of uh, purifying their sila in this way, that they tend to forget themselves in it. They tend to lose themselves in that happiness. And he says, this is a danger, this is something that we must be careful of, that that very happiness that we're experiencing is the, the like closing the door or putting uh, the unhappiness uh, because of the characteristic of this happiness that it is impermanent, that uh, it's like uh, not letting us see uh, the other side, that when this changes, that we can uh, then experience, again, experience uh, unhappiness and suffering. So we must be very careful to look deeper into this uh, happiness and not to lose ourselves in it, not to forget ourselves in it, but to, as uh, we experience it and uh, the results of these good deeds, that we don't uh, attach uh, or cling too tightly to them, and we know how to look into them deeper and know that Uh, this, uh, as well, is a changing condition. That is an uncertain thing. อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งสำหรับที่ให้ผู้ปฏิบัติเราพิจารณาเข้าไปง่ายๆอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นเรื่องของโรคว่ามันไม่เที่ยงนี่มันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยง อันนั้นมันก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นทุกข์จิตใจเราก็เห็นนี นี่ขมกถาเลยว่าจิตใจก็ออก เบื่อแล้ว เบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้น เสียงก็เป็นอย่างนั้น กลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้น ความรักก็เป็นเพราะนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อ ไม่อยากไปยึดไม่ไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้ว ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ในนี้ขมาทำใจออก ออกจากอุปทานนั้น มายืนอยู่ตรงนี้ ให้สบายมองดูเฉยๆไม่ก็ไปยึดมั่นถือมั่น so as we uh, continue to investigate and to look into ourselves and see the impermanent nature of this happiness and see the impermanent nature of the unhappiness that these things uh, continue to change and that they're uncertain, that the mind begins to uh, turn away from those things, that dispassion arises, that we turn away and be- become fed up, no longer wish to uh, reap those results and to indulge in these things. And as we turn away and detachment sets in, that we uh, uh a very peaceful and tranquil uh, state will arise in our minds. นี่กรรมกถาออกไม่จากจะยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันก็เกิดมีความสงบขึ้นมา นะ ที่ไม่มีความสงบที่เรามานั่งกรรมาฐานกันนี่มันวุ่นในใจเพราะอะไรสิ่งทั้งหลายที่เราทำไว้แล้ว มันเป็นกฎอันหนึ่ง ซึ่งมันมาตามทันของพวกท่านทั้งหลายหรือใครทั้งหลาย ทุกคนที่กฎนี้เลยทำาไปแล้วทำอันนี้ไว้ อันนั้นเราจะเกิดขึ้นมา อันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นมา สิ่งที่คุณญาติโยมทางไหนที่มานั่งกรรมาฐานในมีความสงบนี้ ก็เรียกว่าผลมันทั้งนั้น เหตุที่มันมีมาแล้วมันถึงเกิดความวุ่นอย่างนั้น บางคนก็สงสัยปัญหาเยอะเหลือเกินนะ อืถ้าหากว่าไอ้ศีรษะเนี่ยถ้าไป ทุบดูเห็นจะมีแต่ปัญหาทั้งนั้นมีแต่ความสงสัยทั้งนั้นนะนี่เพราะอะไร อันนี้เราสร้างไว้แล้วในอดีตนั้น สร้างอย่างนั้นมันจะเกิดอย่างนี้ สร้างอย่างนี้จะเกิดอย่างนั้นต่อตายกันมา ถึงเป็นเหตุที่ให้เราไม่สบายใจเดี๋ยวนี้ มันมีเหตุเกิดขึ้นมา บัดนี้เรามาฟังธรรมวันนี้ให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไร ทำเหตุให้ยุ่งมันก็ยุ่ง ไม่ยุ่งเวลานี้ก็ยุ่งเวลาหน้า ไม่ยุ่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ ไม่ยุ่งชาตินี้ก็ชาติต่อไป ต้องมีความยุ่ง อย่างนั้น อันนี้ท่านเรียกว่ากรรมก็ได้นี่ฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมพากันรู้จักพิจารณาแล้วก็ให้เนี่ยให้อภัยด้วยนะ วันนี้พูดมากไปแต่ละวันนี้นะพูดมากก็เพราะว่ารักโดยธรรมะ แต่อัตมาก็มาอเมริกานี่ไม่เคยมานะมาเราจะปล่อยของดีมาให้โยมทุกคนให้ไปพิจารณาดูนะถ้าหากว่ามันผิดอย่ามาโทษอัตมานะโทษพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้อัตมาเทศอย่างนี้ so as when uh, this this passion detachment sets in that we turn away from all things that we no longer want to be reborn. We no longer want to be born again. He said that the, uh, all of the things that each and every one of us is experiencing here, coming to sit, all of the things that we're having to deal with, having to put up with and suffer through, he says, come, this is what we can call the fruit of past actions, of things that we have done in the past. And uh, this is the law, or you can say the law of karma manifesting itself that we've in the past put in these uh, conditions to uh, reap and to uh, for the uh, result and the uh, the fruits and things that we're reaping right now. So that uh, we have to learn to deal with these things and understand and, and know that this is a natural law that it arises from a cause. And when there's causes, there's going to continue to be effects, or there's going to continue to be the results from those causes, and this we call the law of karma. So that today he has spoken about quite a bit, and uh, that uh, this is his uh, first trip uh, here to America, so he sees that uh, there's many things uh, to say, and <clears throat> that he wants to leave you with to pass on to all of you, and so once again, he said, uh, if uh, you're unhappy or with what he has said, that uh, not to uh, blame him and to, uh, uh, to, to put the blame on him, but to rather to put the blame on the Buddha because he's the one that told him to say it. <laughs> ถ้ายิงนกเห็นจะถูกทุกตัววันนี้เนาะ ถ้ายิงนกปุ่งเห็นจะถูกทุกตัวบางวันถูกไหม He says today he thinks if he was like shooting birds, he says he thinks that he would have hit every one of them today. Is that right? แต่ละ พระจะมาถามถึงแค่นี้เท่ากับตอนนี้ไปก็เป็นเป็นโอกาสพวกญาติโยมในปิจิรณาโดยตนเองนะ ให้รู้จักดีชั่วให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไร ถ้าเห็นของที่ไม่ดีมันทำกลุ่มแต่เราพยายามเขี่ยมันออกเขี่ยมาให้คนเห็นก็ได้เขี่ยคนเดียวก็ได้เขี่ยเขี่ยนะให้มันเบา So today this is uh, all that uh, he has to say and that now it is your responsibility to take these things upon yourself to investigate them to contemplate them and to uh, work with them for yourselves, uh, to know those things which are good and bad, know those things which are right and wrong. And he said that uh, in your development of, of, of, your practice, he said to uh, relinquish those things which are bad and unwholesome. He says you don't have to let anybody see that or know that. He says that you can just sweep them away and clean them away uh, in yourself. And you don't have to make a big thing out of it and let other people know, but just to continue your practice in this way, uh, continue to <clears throat> develop that which is wholesome, which is good, and to continue to relinquish, to let go of those things which are unwholesome and bad. อาตมามันเป็นพระอยากจะพูดตรงไปตรงมา he says he's a monk that uh, likes to uh, speak very directly and uh, to get right to the point and uh, not to do that he says is is not useful for anything and really no real value or uh, or uh, positive result will arise from it uh, so he said if nobody's willing uh, to listen uh, to his direct uh, uh, immediate teaching uh, that he can just finish and quit right here, and that would be fine as well. <laughs> รับพรตะวันนี้เห็นจะถูกเก็บหลายแล้วเนาะ เขี่ยนหนักไปมันจะเก็บรับพรแล้วนาะยะทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาย จันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาเบติวิวาจันโทบารโรกวินาจโุมาเนบวตวันตรายโยสุขีติกายโยโกภวะอาเิวะตนาสิเรสนิจังวุตาปจายโน อาตารโรธรรมวัฏนิอายุวันโนสุขังวารังวัตุสัพพมังคารังรักันตุสัพพเดวตาพระบุตานุภาเวนัสตาสุทีภวันตุเดอาวัตุสัพพมังคารังรักันตุสัพพเดวตา สัมพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสติปวันตุเตมาวัตุสัพพมังครังรักขันตุสัพเทวตา สัมพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติมาวันตุเต สียงย๋อเสียงระฆังหลัะเออดีม ทำกรรมฐานทำเหมือนระฆังนี่ระฆังมันเอามันตั้งไปเฉย ดูมันมันเสียง มันมีมีนะสงบ สงบเสียง เมื่อมีเหตุเกิดมากระทบขึ้นมาเห็นไหมเสียงมันเกิดขึ้นมา ถ้าเอาตั้งไปเฉยๆรู้มันไม่มีเสียงนั่นนักปฏิบัติเป็นการเนี่ยเป็นคนมักน้อยอย่างนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเหตุขึ้นมาแก้ปุ๊บทันทวงทีเลย ชนะโดยปัญญาของเรา ถ้าอยู่ธรรมราก็เฉยอย่าง เหมือนไม่มีเสียง ให้ทำอย่างนี้ เมื่อถูกปัญหาเมื่ออะไรมากระทบตาหูจมูกดินจะมีเสียงขึ้นมา มีปัญญาปุ๊บอย่างนั้นแก้ปัญหาแล้วก็ยุบตัวเข้าไปเหมือนระฆังเมื่อหยุดดีแล้วก็หมดเสียง ตั้งไว้เฉยๆทำอย่างนี้ that in our practice, in our meditation, that we should uh, reflect on the bell and make ourselves like the bell. That the bell just sits here very still and very quiet, but that it has the potential to make noise, to make a sound, so that when something comes to contact the mind or through any of the senses, through the eyes, through the ear, through the nose, the tongue, the body, and the mental states, that will come to contact this, that when it arises, that immediately we know it and uh, we see it uh, for what it is, and then that it passes, and again we become still and quiet, just like the bell sitting here very silently. guy now if you keep going with the monks. It says a lot because he'll never finish. <laughs>